hindaknya nyosang nata lengkah-lengkah lir singa lupa lembyan merakasin periyak gajah nguling satindak mangget sapecak tumuleh ing cipta hamu ngenget ing kengkah dawakin mumbing pasiwakan ing mangke datan cinarita jengkaring sang katong kang daton sinigek datan kadingkang pinarak wonten ngajenging kori poro sedia nenggih sang prames warinoto Ketinga Dewi Banuwati hangrangmu kunduripun ingkang raka. dening Pandhapi Agung lenggah ngajenging kari para sedya menika ta warnanira prames warinata garwaning Prabu Duryudana putri saking tlatah Madras inggih saking nagari Mandaraka atmajaning Prabu Salya ingkang angka 3 sesilih sang ratu Banuwati Ya Dewi Bonowati, ya Dewi Tanuwati. Milawasta Dewi Banuwati, Bonowati, Tanuwati ingkang mengku werdi cahyane Sang Dewi yen cinandra pindha sorating toya. Wanita endah ing warna turta karengga busana, eling-eling majaling jaling nata kagarwe narendra, mila kasup kaunang-unang dadya panjang kidung. Prameswari ngastina galak ulat raga karana trega-trega nanging datan nguwatiri yen bombrong malah mencorong besengut wimbuh patut Dasara salira jenar ambeng le keris mestaka sejengah maesan Rikma cemeng bakung ketep atap lir tinata ati-ati sinom yamin panjerah palara pamenyela cendani Karno sengan jamur kuping pilingan hanapak pak palu sogoan kaya pinatut idepe tumengeng tawang imbo nanggal sepisan kasambungan bayu kaya dipulas Netro mblalak mbawang sebungko pangarasan ramping uwangi nyangka putung pepasulir pinatut gerono ngurungi latinya manggis karengat wajah petak rintet lir tertutu metes jenggos dengan ngelung gadung dodo wijang pamidangan yang rajimas mas pambayun hangen nyudento dedayu katon ngarencang astaneng ngidewa gadeng dari jinin mucuk tanjung dasar ngingu kuku terdiwenehi kitek lambung hanawon kemit cetik mungal pocong sedeng lirik pinetut pupu hamukang gangsir jajeng kulir cupu manik garis lurus turut amrit kempol kial angemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder lir jinongko Kelapaan ngamparan gading driji tekan jejempol kaya ndas ula lari angon yen mesem pait madu pin mastika lagi eseme wae bisa ngentekke blonjo sesasi lamun cinandra kurang candra luwih warna ora mantra-mantra titah yayah widodari ngejawantah. ayune dewi banowati yen cinandra kaya prawan nata dining ratan kagarwa dening Prabu Duryudana wis putra kalih. Putrane amung kalih. Ewa sementen Sang Ratu dereng nate karang mon labet Sang Ratu saged ngladosi dhateng sakersanipun ing neraka. Selawase dadi garwa ora nate padu. Ora tau padu. karana sang ratu saged nerangkani dhateng sak solahipun ing neraka. Nalika lenggah gadhep sang ya para mban. Mung teng kunduring sang katong. Sigra sang ratu menyat saking palenggan. Arsa metuk dumateng kunduripun ing neraka datang kantun sang ya para kang samya miring. Hmm. Eh. Brahmani pawarna taring keng wedor yamara nilabra prani pager tunjung nyomanten lumen pin dening gapura majawi Yuwang Surya katon nujwala sakunturipun paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping padha paduka ingkang sinuwun. Paratu wis ndak tampa banget panarimaning pun Kakang Sira ngaturake pangabekti pangestuku tampanana Paratu. Kawula nuwun inggih kacadong tangan kekalih kapundi dadosa jimat paripih. Sinuwun sawetawis dangu paduka wonten madyaning pasewakan menapa ingkang dipun penggali hambuk menawi ingkang garwa saged cumadong mugi kababarana sinuwun. Paratu marmanipun Kakang Sawatara Suyono ing pasewakan pun Kakang Hanompo sewaning Yayi Tirtonata ingkang nalika semana ndak utus ngreksa negara Ngamarta ingkang tininggal Pandhawa. Tirtanata bali ngaturake menawa dina iki negara Ngamarta karebut dening sawening nom-noman. Peparape Bambang Parto Dewa. Tirtanata kasoran tandingi ing pangajap pun kakang bakal prapting nagara Ngamarta. Bakal ngukur sepiro kadigdayaning Bambang Parto Dewa. Nanging pinenggak kelawan bopo Pandita Durna. Sareh ning negara Ngamarta biyen. engkang bedah siswaning bapa pandita durna yaiku narendra saka ngawau langit prabu suryanggana mula bapa durna rumangsa duwe tanggung jawab melu-melu nyengguyung marang kesaguhaning prabu suryanggana dina iki bapa durna semagah prapting nagara ngamarta ing pangajab bakal nundung marang bambang partadewa satobat tobat tobat menawi bapa duna sampun sagah kula rumaos bingah kula jagekaken badhe lebe ing karya sabab saking menapa Karana bapa duna menika gurunipun tiyang perang ing rekadik bapa duna menika mumpuni nyamuti bilih bapa duna menika prajurit marata satuhu iya pancen mangkono ratu dina iki malah pun kakang bakal manjing sanggar pamujan ing pangajap nyenyiwun marang Hyang Lata Waludya supaya kasembadan pangajaping bapa Durnanggane bakal halundung marang Bambang Partadewa mula kang saka iku ratu cawisna sesaji ana ing sanggar pamujan pun kakang bakal mangsah semedi namung saderengipun badhe mapan ing sanggar pamujan Lan kula rumiyin ngomong monggo paduka sinipun kula dherekaken malebet dhateng Sasana Ndrawina. Sapa wis kula adosi dhaharan? Apa wis jemawis dhaharaning pun Kakang? Sawanci-wanci mesaken boten badhe nguci wani. Pekaremaku apa wis dicawisake? Kula nggih sampun. Sekol mentek wangi sambel terasi jangan bobor. Mawi balur. sampun cemel iya gila kenal sinu darasana ya nduk ing atase sinuwun kuwi nalindra gumbinetara nek dahar ki ya mung sarwa prasaja mongko nek nonton kayane iki ya akeh wangune ya wis jeleh dahar bangsa sing enak-enak ngresake bangsa sing seger-seger. Margo nek nganti oleh dar jeroan kokean kok bluderke ndak munggah kok ya. Iya. Pengiritan ya, Nduk. Morayih derek maupun Kakang Yayi. Monggo kula dherekaken sinuwun. Kala ule... dulur tatet ambarong kang pamulu halus manis mawe kung uh. Sambata yo pantes malah bocah sing setinik-tinik nduk yat minggir ana payung? yung lae kurup aku duwe anak kowe nduk ngetok-ngetokke yang diopeni karo wong tuwa mangka yen ngene iki iki gawean sepi ewadene kok kowe ketok mlempuh awakmu wong urip iki sing digoleki apa ta yung puluh duya bondo numpuk omah jenggarang nek atine ora tentrem kuwi malah brungsang kahanane Tenang kok nger, nger. Orang dewa apa-apa weton ati niki ayem tentrem iki bisa mahanani semeleh nyang pikiran. Iya. Ya mbok kok tekamu kok rada renjat ki mentas kok ngendi, Nduk? Ya nyuwun pangapura gandeng iki usume prei aku golek samben. eh Golek samben ya kena ning aja nganti metu marang marga marganing wewaton kautamaning wanita golek bondo golek donya golek pangan kena ning kudu sing halal aja nganti nempuh dalan sing haram yo iya yung iya nganggo gawemu apa aku kira rekane diparingi karo pangeran swara becik kowe iya tak tanjakake aku sinden Anak kunduk, anakku kue ngatasi kue bocah weton saiki kok ora isin dadi pesinden. Lah kok isin ki sing diisini apane wong kuwi budayane dhewe. Ki ngatasi gilet budaya manca wae seneng kenapa kok budayane dhewe ora seneng. Iya, Nduk, iya syukur aku melu seneng. Kowe melu nguri-uri marang budaya asli. Iya. selawase kowe dadi pesinden aku dadi mbokmu murung tau ngrungokke nduk mbok mara coba aku kepengin ngrungokke suaramu kaya apa nduk sampean ngrasake dolanan apa aku nek dolanan ki ora seneng kok ngger senengku nek tenanan kok wong tua ki nek nganggo dolanan barang ngono ki malah wis ora ora cacak Iya. Yung. Apa? Moro piar sakno yung. Aku nduwe lelagon gagera kanyar. Lelagon gagera kanyar. Iya. Lagune apa, Nduk? Tak wenehi rairan mlebu Sri Wedari. Lagone mlebu Sri Iya. Kok kowe nganggit lelagon iku? ngelingi yen uripku ki ana kutha Surakarta yo. Mbok menawa piyayi sak jabaning kutha Surakarta durung pirsa mungguh kepiye to kahananing Sri Wedari. Mula tak rumpaka mujudake lelagon sing bakal tak aturake iki. Eh. Iki wis dikaset apa urung, Dok? Urung. Iki lagi mentas saka kenceng kok. Ya lagi iki, Yung. Eh coba. Eh coba, kayak apa? Mlebu Sriwedari, larase pelok patetin enem, piar sakno yung. Coba.